його пильність, а тоді спантеличив оцією історією з перепусткою, спіймав його на гачок і не відпустить доти, поки не з'ясує, як було зі склом і тими вогнями. Йо, мов холодну воду кинувся. Фари то неправда. Суддя, коли робив інсценування, не зважив на те, що я йому казав. Одна фара світилась, друга зіпсувалась. Лампочка перегоріла, чи ну, запобіжник ми не дивились. Лампочка чи запобіжники? Ну, то що ж саме? Якщо запобіжники, то гаснуть обидві фари. Ми повертаємось до того, що починали. Краще, аби ви знали одразу. Вартовий, який перевіряв вашу перепустку. Дуже добре пам'ятаю, що попросив вас увімкнути вогні. Ми збираємо і ретельно вивчаємо всі свідчення. Хочеться сподіватись, що деякі з них збігатимуться із вашими твердженнями. Ну, а навіщо було відчиняти вікно? Комісар Дарпе обійшов стіл і сів на нього, впираючись однією ногою в підлогу і підібгавши другу. То що ви цього не пам'ятаєте? Ів Гюйо глибоко зітхнув. Та, пам'ятаю? Чого ж? Тільки не знаю, чи варто викладати вам ну, свої міркування. Ви одразу ж дістаєте, мов з рукава зовсім інші свідчення. Що важать мої слова проти показань двох поліцейських, нічного вартового і ще, може, п'ятьох чи шістьох інших типів? яких ви напоумите у найближчі години. Я стомився і не розумію, куди ви хилите. Жараж відчинив вікно, бо ліва фара, та, що з його боку не вмикалась, він, певне, побачив вогні поліційної машини і виглянув, аби зорієнтуватись, що діється. Все відбулося за якусь мить. Я не міг читати його думок, але у кожному разі у нього ніколи не було зброї. Кажуть, буцімто він наставив на поліцейських зброю, а ніякої зброї не знайдено, ні рушниці, ні пістолета, нічогісінько. Дивізійний комісар підвівся, підійшов до Гіо і став позаду, спершись руками на спинку стільця. Механік відчув на голові його подих, але не наважився обернутись. Це нічого не означає, озвався Дарке. Визнано, що капрал Ледюк перебував у становищі вимушеного захисту. Це підтвердив, Адріні. Ну, цього досить. Можливо, дещо і знайдеться. Фахівці із жандармерії обшукають сантиметр за сантиметром увесь сектор. Комісарові руки перестали натискувати на стілець, і Йо почув, як Дарке пішов до дверей. Якщо підсумувати ваші твердження, то виходить що ви разом із Жераром Бланом заїхали на незаписаній у документах машині та ще в зону ангарів завдяки пособництву нічного вартового обличчя, якого ви не бачили. І її спробував заперечити. Я ні разу не сказав слово пособництво. Проте дивізійний комісар перебив його, підвищивши тон. Заждіть, я ще не закінчив. Не знайшовши свого друга на ім'я. Робер Жантій, ви розвернулись і рушили в напрямку аеровокзалу номер 1 Фари Сітруена майже не діяли, і ви мимоволі налетіли на поліційний кордон. Водій, зважаючи на кепську видимість, відчинив вікно і висунув руку, зробивши жест, що міг бути витлумачений поліцейськими, котрі стояли посеред шосе як погроза. Ви готові підписати це? Комісар узявся за ручку дверей, певно наміряючись покликати секретарку. Плювати мені на те, що твердять двоє поліцейських. Сердито кинув Гірьо. Я кажу, як було. Фара не світила, а Жарарові треба було краще роздивитися. Це все, що ви маєте право записати в своєму протоколі. Нічого іншого я не підпишу. Небо на дворі насупилось ще дужче, і Гірьо здалось що крізь брудні шибки видно, як у повітрі кружляють сніжинки. Він не помітив, як поліційний комісар підскочив до нього.